Ayan, ayan. Yan, yan hindi ko magawa kanina. Paano ba yun? Ito lang, pipindutin mo dito. Ah, di ko Dito sa Okay. Tapos na. Okay, 10.31. Okay, tayo pa paano. Okay, start tayo. Ito yung tula ko kanina. Ayan, okay. Okay, sermon prayer, ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ang aking trono at ang lupa ay aking tungtungan. Ano ang bahay na inyong itatayo para sa akin? At ano ang dako ng aking pahingahan? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, kaya't nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang taong aking titingnan, siya na mapagpakumbaba at may nagsisising diwa at nakikinig sa aking salita. Amen. Mangyari na wa, Panginoon. Okay. Tayo ngayon ay magpapatuloy sa ating uh, pagbubulay o pag-aaral dito sa Genesis chapter 6. So tapos na tayo sa overview sa isang theological point na ating pinag-usapan dito, pinag-aralan, diniscuss. Ngayon ay dadako tayo sa yun na, practical theology or applied theology na tinatawag na kung saan titingnan natin dito yung mga aral, nakapupulutan natin ng aral sa buhay. At ngayon, ah, sa pag-aaral ko ng chapter na ito, napakarami na namang mga precious truths o katotohanan ng yaman na pambihira ha, nang dahil doon kahit anong paggawa kong summarization or na, na, na i-congest ko sila ganyan pero kinakailangan natin ng apat na linggo para sa topic na ito na ang tagumpay ni Cain okay ang tagumpay ni Cain. So yan yung ating panibagong serya para dito sa Genesis chapter 6 at maaring magtataka kayo, anong, paano magkakaroon ng tagumpay ni Cain dito sa Genesis uh, chapter 6 since parang wala na sa scenario si Cain dito sa chapter 6. Apat na bagay tayong pag-uusapan diyan tungkol sa sharing niya na ang tagumpay ni Cain Uh, pero ngayon, ang pupuntaryahin muna ay itong punto ng legasiya ng diwa at kultura. Okay? Simulan natin at baka mapadaldal pa ako sa napakaraming mga bagay. <laughs> isang 1933 na istoryahe sa Russia ang aking gustong ibahagi sa inyo. Alam niyo naman, istoryahe tayo ganyan. At, oy, maganda ito. Pero, uh, dahilan sa mga nakaraang recording na ginawa ko at dahilan sa uh, observation ko, uh, hindi ko Uh, minsan sa yung, yung way ng kwento na gagawin ko ngayon ay kumbaga tatawagin kong Kratos style, ganyan. O kaya yung isang paborito kong Korean na artista uh, na ang pangalan ay Jang Juk na kung saan itong storyang ito ay kanyang inistorya din doon sa isang Korean series na pinabagutang tell me what you see. Yan. Baka magustuhan niya ni Grace at pwede niyang panoorin. I think nasa Netflix na yan. Ayan. Pero yung John Joke style na, na style yung aking gagawin ng storya dito upang hindi na ako magpakahaba-haba. Kasi kung young people na estilo ang aking gagawin sa storya, ay eh, aabutin tayo ng 20 minutes sa kakastorya lamang. Pero ganito yung nangyari sa ganitong kwentong ito. Actually, ginawa ko na ito ng version sa isang tracks natin na may kinalaman sa alakdan at sa doon sa pato na kung saan ay nabasa ni Maya at bumago ng kanyang buhay. Okay. <laughs> okay. Kunin muna ako ng kape. Alam ko tumatawa si Maya. Eh. Okay. 1933 na, na story ito sa Russia Bagamat minsan inirelate kay, uh, kay Aesop at noong 19 uh, something 34, napakaganda ng story ito, or 1955, uh, mayroong matinding socio-political na uh, na expression ng storyang ito sa isang palabas noong 1955 na pinamagatang Mr. Arkadin na kung saan yung pinaka-caption o feature ng palabas na yon ay The Personification of Satan. Yun. So, sa pagsasabi ko pa lang noon para makita niyo na yung ibig sabihin ng storya. Pero, simulan ko ang storya sa isang seryosong pagkikwento. Okay? Isang araw daw, itong si Alakdan, si Scorpion at si Palaka ay nagkita sa isang something na ilog. Ganon. And then just to make the story short, para din ako pakahaba-haba, ayun nga, ayan, nakikita ninyo dyan sa screen na uh, nagtagpo at nag-uusap. At itong si Scorpion, si Alakdan ay humingi ng request kay Palaka na of course, since ability na Palaka, yung siyang magpalukso-lukso at kayang lumangoy. At itong si Alakdan, hindi niya uh, ability yon Sabi niya, uh, kaibigang Palaka, maari bang tulungan mo ako na tumawid sa kabilang ibayo? Yun. Malalim pa yung Tagalog No? sabi niya, pakitulungan mo naman ako kasi kinakailangan ko lang talagang makarating doon dahil may emergency na kinakailangan kong puntahan. Okay, marami pang bagay na sumasagi sa mind ko ngayon pero tuloy tayo sa storya. And so etong si Palaka actually, ano to eh, napaka-negatibong hayop napaka ano eh, napaka pessimistic, napaka cynical, napaka suspicioso. 'Yon. 'Yun yung kanyang katangian. Sabi na Palaka, ka, bakit ko pasasakayin itong meron siyang sinabi pero hindi ko babanggitin dito baka mas stumble kayo pero bakit ko papasakayin itong uh, itong anumang nilalang na ito sa aking likod eh meron itong masamang reputasyon dito sa lugar namin So nagdududa talaga, alangan si Palaka sa kanyang ano, aksyon na gawin na pasakayin uh, bila uh, itong si Alakdan sa kanyang likod. Bagamat itong si Palaka ay kilala na matulungin doon sa kanilang baryo. Yun. Pero yun nga, just to make the story short, talagang mas higit pa rin uh, nagwagi na naig yung awa ni Palaka sapagkat siya'y matulungin and so pinasa niya itong si Alakdan. And then ito, sa kanilang paglalakbay, tuwang-tuwa si Palaka at tuwang-tuwa rin si ano, itong si Scorpion na ito na nakasakay sa kanyang likod sapagkat for the first time, grabe, for the first time nakita niya yung kakaibang view sa kanilang baryo uh, pag nandoon ka na sa ilog na kanilang binabagtas. May mga kakaiba palang mga cauliflower, and ba? Cauliflower ba yun? Eh, something. Yung mga lilies yon lilies. Cauliflower bang gulay yun? Tapos yung mga kangkong, yun. Sa ano, sa, sa tubig. Kangkong ba yun? Parang ganun. And so natutuwa itong si Alakdan sa mga view na ipinapakita sa kanya ni palaka. Talagang ipinakita sa kanya ni palaka na, ayan o, oh, ito ang big world. Masyado ka nang limited sa ganyang ano. So sabi ni Lakdan, o oh, nga no, buti na lang pinasakay mo ako. Pero sabi ni palaka, actually ayoko nga eh. Kasi bakit kita pasasakayin? Eh, meron kang masamang reputasyon dito sa ating baryo eh. Ganyan. Pero sabi ni Alakdan, oh, ay, inaamin ko na meron akong masamang reputasyon. Pero, come on, parang di, napaka-illogical mo naman na ah gagawin, nagagawan kita ng masama habang nakasakay ako sa likod mo. Eh, kung ikaw ay aking gawa ng masama, eh, paras tayo mamamatay. Hindi pwede yon. So, think logically, hindi pwedeng ganun. Yun yung palisod sa kanya ni, ano, ni Scorpion. Pero, sa kanilang patuloy na, yun nga, parang paglangoy-langoy, lang, itong palaka doon sa, uh, sa ilog na yon, uh, ah, bago pa lang sila makarating doon sa ano, siguro mga 3 meters na lang, Nagulat na lang itong si Palaka na ganito yung nangyari. Habang tumatawa silang dalawa, habang tumatawa actually, kasi masaya silang nakatingin sa paligid and then 3 meters away na lang doon sa kanilang ibayo, habang tumatawa sila, yung pagtawa ni Palaka naging ano, naging ganito. Ah! So, ha ha ha ha ha, biglang ah, napag ganun, napalitan ng pain. Bakit? Sapagkat hindi inaasahan, bigla siyang tinusok ng makamandag na buntot ni Alakdan. And then just to make the story short, kasi ang daming kwentuhan eh, bago sila lumubog eh. Sabi na lang ni Palawan, bakit mo ako tinusok? Hindi mo ba alam na kapag pinatay mo ako, patay ka rin kasi lunod ka? And then, eto, eto yung kataga na nagkaroon ng sosyo-political na kontrobersiya sa mundo ng filosofiya at kultura. Ang sabi ni Alakdan, alam ko na kapag ginawaan kita ng masama ng ganyan, parehas tayong mamamatay. Magkagayon man, hindi ko talaga mapigilan ang ganong kilos ng pag-atake ng aking buntot sa iyo sapagkat gawa ng kalikasan. Tawag ng kalikasan. Okay? Ulitin ko yun. Hindi daw, bagamat merong panganib, na pwede mangyari rin kay Scorpion, pero yung pagkilos ng kanyang buntot na nangyaring yon sa likod ni Palaka ay call of nature lang. Ibig sabihin, instinct lang. It's a nature. Something na natural lang kasi sa kanya. And so, pagkatapos nga na tinusok ni Palaka, ni, ni, si Palaka, pareha silang nalulog. And so, ang story niyan sa Russia ay nag-cause ng labanan sa pagitan ng kung ano ang humukubog sa tao. Ito ba ay nature or nurture? Pero bago yan. Okay ha? Ah? Bago yan. Ayon sa isang Grego na manggagamot, bago pa lamang nabuhay si Kristo na ang pangalan ay Hippocrates, na kung saan itong si Hippocrates, madalas ninyo mapakinggan sa akin because lover ako ng personality, yung four temperaments na tinatawag, ah, ganyan. At sa panahon ito, marami nang tinatawag ng multi-personality, napakaganda pag-aralan nun. Pero ang sabi ni Hippocrates, homo es ex ambiente. Na kung saan, sa wikang Ingles, ang ibig sabihin, man is the product of his environment. Nurture side ito. Nurture side. So yan yung sabi ni Hippocrates. And then, uh, maganda sa Latin eh, kasi yung, yung ambiente niyan is actually ambience. It's an aura. No? Pag environment kasi sa atin, usually ang ating ibig sabihin lang, yung parang paligid lang dyan na physical. Pero yung Latin word na ambiente for environment is actually aura ng paligid, the atmosphere. Okay? For example, yung isang tao, uh, kunyari, uh, pa, pa, pag si Frank, yung kanyang aura, okay? Iba yung aura ni Frank sa aura ni Eric. Ganon. Bakit? Sapagkat meron silang magkaibang persona. Ganun yun. And so sa akin din, <laughs> kapag nakikita ninyo ako, kaibang aura din to si Kuya Franz, ba ganun. Uh, ah, so, yung it has to do with aura or yung yung yung yeah, yung something na atmosphere. And so, yung environment dito ay hindi lamang tumutukoy sa material environment, kundi psychological, moral, or sa atin pa, spiritual environment. And so para kay Hippocrates, bagamat yung kanyang konteksto dito ay sa medisina, pero ginamit ng mga philosophers yung ganyang kataga niya sa psychology and philosophy and then ngayon ay sikat-sikat, sikat na sikat sa mundo ng sociology. Okay? Or anthropology. Man is the product of his environment. Homo est ex ambiente. And then ito. Nabanggit ko nga sa inyo kanina na batay doon sa kwentong yon kanina, kay Palaka at kay Alakdan. Okay, uh, ah, higup na na ako ng kape. May dalawang uh, ah, cool, uh, ah, cultural perspective and actually psychological and philosophical perspective na naglalaban kung ano ang humuhubog sa tao para maging sino siya or ano siya. Kasi ang culture pag-aaralan natin ng culture, maaring, uh, and by the way, speaking ng culture, ah, nakakultura ako ngayon, okay? Nakakultura. Okay. Uh, ah, CC My Eric. Yan. Nakakultura tayo ngayon. Now, ang culture, kaya nagkakaroon ng culture, culture is a product ng tao. At yung tao, depende sa kung sino siya o ano siya, yun yung kanyang magiging kultura. Okay? Later, pag-aaralan natin, hindi ngayon yan, hindi ngayon yan. Pero gusto ko lang sabihin yan. Uh, karaniwan eh, nagkakaroon ng uh, maling understanding yung pagdating sa ministry, pag, pagdating sa approach ng culture. That's why sa theology may apat na approach sa culture. Nakalimutan ko yung pangalan ng theologian na yun or isang uh, ah, not totaling theologian pero isang ano yata evangelist uh, for views sa culture para may kinalaman, Christ against culture, Christ and culture, Christ uh, for culture, mga ganyan. Pero napakahalagang maunawaan natin, lalo't higit na tayo na nasa ministry ito, no? Uh, gospel ministry na ang tao at ang kanyang kultura o yung kultura ay hindi masiseparate sa takbo o kalagayan ng tao sa kanyang sarili. At pagdating sa pagpapaliwanag kung ano ang humuhubog sa uh, kalagayan ng tao kung sino siya o magiging ano siya, may dalawang debate sa pagitan ng mga psychological and o psychologists and eh, dagdag mo na rin psychiatrists pero psychologists and psychologists or eh, psychological and philosophical na na pag-uusap na nahahati sa dalawang posisyon nurture and nature Okay, ewan ko kung narinig ninyo na yan, pero sa mga nag-take ng psychology, usually lumalabas yan. At sa panahon natin ngayon, kung kayo'y nagiging mapanuri lamang, bagamat hindi masyado ginagamit yung katagang nature versus nurture, pero actually, <laughs> actually, bawat uh, tao ngayon at lipunan ay under ng ganyang usapin. And actually, sa church, ang katumbas ng ganyang usapin na nature versus nurture ay for example, yung isang juicy at napaka-controversy at napaka-mahirap na topic na ano sa pagitan or it could be laban ng election and free will. Election versus free will or election and free will. Calvinism and Arminianism. Okay? Parang ganon it's just a it's just a form sa mundo ng psychology or philosophy etong nature versus nurture. Now, sa pagsasabi ko niyan, hindi ako magbabanggit ng anumang mga komplikadong bagay sapagkat matatagalan tayo at hindi ito ang lugar para pag-usapan yan. Pero sa, sa, sa nurture na teorya, ganito. Ang mga filosopo na katulad ni John Locke at saka ni Rousseau, yan, nakikita niyo sa screen, mga 16th century at saka 17th century mga na ano, philosophers, ay mayroong teorya na yung bawat isinisilang daw na sanggol sa daigdig na ito ay tinatawag na, sumikat itong term na ito, tabula rasa. Okay? Ewan ko kung narinig nyo na yan sa, sa college or ano, pero napakasikat itong term para sa mga nurture theories na kung saan ang tao daw isinilang na tabula rasa. Ang ibig sabihin ng tabula rasa, blank slate or blank page. Therefore, hindi ko napapatagalin, pagdating sa ganyang punto, okay no, pagdating sa ganyang punto, naapektuhan yung thinking ng mga pastor kasi hindi nila hindi sila nagka, nagkaroon ng maayos at maingat na pagkakaintindi sa konteksto ng mga philosophers na ito. Pero, at itong mga philosophers din na ito, sa mundo ng psychology at saka philosophy, uh, in-apply nila yung ganitong tabula rasa na principle na blank page ang tao pagka, sa pagsilang niya sa daigdig sa mundo ng spiritual o sa field ng religion. That's why nag-conclude ang mga ang mga theories na ito, mga nurture theories na ito na tinatawag na mali ang sinasabi ng scripture na all have sinned and come short of the glory of God o kaya sa sinapupunan pa lang ng tao ay makasalanan ng tao makasalanan na yung tao. Okay, no? Ayon sa wika ni Haring David sa Psalm 51, na sinapupunan pa lang ng kanyang nanay ay siya'y makasalanan na. So ito mga philosophers na ito, hindi nila tinanggap yung ganong biblical perspective. Hindi yan totoo. Sapagkat ang isang tao ay sinisilang na inosente, walang tinatawag na walang tinatawag na uh, original sin. So ganun yung nangyari. Now, eto. Um, dagdag etong etong eto pang mga nakikita nyo sa screen ng mga philosophers na yan. And so, since ganun yung kanilang pananaw, no, na ang tao ay hindi nagtataglay ng original sin na tinatawag natin sa theology. Pag sinabing original sin, para sa mga ano natin dito, may kinalaman yon uh, ah, sa simple Tagalog, tinatawag natin yung lumang kalikasan or makasalanang kalikasan. Yung makasalanan ng kalikasan na yon namana natin yun kay Adan. Okay, no? Kaya tayo makasalanan kasi minana natin yung bumagsak na makasalanang kalikasan ni, ni Adan. Okay, medyo wordy yon Pag nakita tayo, at ah, tanungin niyo ako sa mga ano natin dito, mga kapatid natin, medyo hindi pa mga tayong ganong uh, word. Okay, pero ayon sa mga philosophers na ito, o kina Cloud Helvetusa sa uh, ah, Fore sa si Thomas Huxley mga kilalang mga philosophers ito no sa mundo ng psychology ka sa philosophy may kinalaman sa human uh, development na tinatawag o social uh, pag, uh, social nature ng tao yung kanilang naging sagot sa paghubog sa tao ay edukasyon para sa mga ito ang sagot sa pagkatao o pagpapakatao ng tao ay universidad, college o paaralan. Uh, sa high school, meron tinatawag na values education na minsan kapag sinasalin sa wikang Pilipino, kasi kung tutuusin, parang wala tayong word, exact word para sa values. Value meron. That's why itinatranslate edukasyong pagpapaka, pagpapahalaga. No? Pero usually, hindi yun ang parang exact term para sa word na values. Pero may isa pang word na uh, edukasyon sa pagpapakatao. Okay, no? Ngayon, ang naging sagot ng mga philosophers na ito, ng mga theories, pagdating sa tinatawag na pagpapakatao ng tao, kung paano talaga siya magiging tao, paaralan. Paaralan, edukasyon. Nag-focus sila sa isipan Okay, no? Nag-focus sila sa isipan, hindi doon sa spirito. Okay? At hindi ko ma-explain yung bagay na yun sa pagkatahaba ko. Pero dahil hindi nila kinikilala yung spiritual condition ng tao, nag-focus sila sa isipan sapagkat tingin nila ang tao sa kanyang isipan bilang homo sapiens, man the wise. That's what kinawag na homo sapiens. Okay? Uh, homo sapiens. Uh, the man the wise hindi lang siya homo erectus, na upright man, kundi na, uh, na, na may kakayahan to establish himself, but he is homo sapiens, may palino, age of enlightenment, kumbaga, rationalization, reason, kumpara sa revelation. Okay, no? Medyo nagiging ano ko dito. Pero hindi nila kinikilala ang scripture bilang pahayag ng Diyos o revelation. And therefore, hindi hindi sila tatakbo sa revelation sapagkat hindi sila naniniwala sa spiritual reality. At itong mga to, mga ateista ito o hindi naniniwala sa Diyos. So tatakbo sila sa kanilang isipan at yung kanilang paghubog sa tao ay sa isipan ng tao. That's why pumasok sa kasaysayan ng mundo yung tinatawag sa philosophy na age of rationalism na tinatawag. And so yung tao, kaya meron tayong tinatawag na, na, na salita, ewan ko kung alam nyo na, humanist. Okay? Sapagkat yung tao, sa pamagitan ng kanyang reason, yung siyang naging sukatan ng lahat ng bagay. Kuha nyo? O, kita nyo? Okay. So, yung pag-iisip ng tao, yung kanyang kuro-kuro, yung kanyang pananaw, yung siyang magdidikta ng kanyang kultura. At napakaraming bagay akong pwedeng masabi niyan dito pero wala na tayong time. Okay? So yung tao, gamit yung universidad na mayroong mga professors no, na may taglay na pilosopiya ng rationalism na tinatawag o yung pagpapahalaga sa isipan ng tao na tinatanggihan ang eksistensya ng Diyos o yung kanyang pagiging totoo sa langit at yung pagiging totoo ng kanyang salita, eto mga pilosopong ito at yung, yung university at yung paaralan na kanilang itatatag ay paaralan na kung saan magpapalakas ng isip ng tao na tumatanggi sa ano? Sa revelation. Ibig sabihin, tumatanggi na ang Biblia ay salita ng buhay na Diyos. Thus saith the Lord. Kita niya? So yan yung kanilang environment na binuo. Kita niyan? Nurture Okay, para hindi kayo mahirapan sa nurture, environment na lang. Okay, environment. Yan yung environment na binuo nila sa kasaysayan ng daigdig at pananaw ng tao na humubog ng kultura. Dami ko pang pwedeng sabihin, pero dito na ako sa ikalawang position. Nature theories versus, okay, nature theories. Ang sinabing nature sa punto ng mga ito sa mundo ng psychology o physiology at saka philosophy, uh, the basic context muna sa mga philosophers na o sa mga psychologists ay may kinalaman sa katawan ng tao, hereditary o kaya genes. Okay, yan yung kanilang unang punto pagdating sa nature. Pero pagdating sa mga philosophers na katulad ni Hobbes at saka ni Spencer na ito, 15th century at saka 18th century ng mga philosophers, uh, merong naging kakaibang uh, explanation ang nature nature perspective na yan pagdating sa paghubog sa tao. Pero ito, pag, uh, pa, para para kina Hobbes, Spencer at saka sa ibang mga social na tinatawag namin na social Darwinists, okay no? Pag sinabing social Darwinist, ewan ko, uh, of course, itong si Gray sigurado napanood niya siguro yung Kenshin Himura, yung Roroni Kenshin na ganyan. At doon, di ba, si Kenshin ay mayroong kalaban. Ang pangalan ay si Shishio, yon Yung para may mga something na nakaano dito. Si Shio, yung character na yun sa anime na yun, is actually, is a representation ng social Darwinism. Na ano? na ang, na, na, pinakapananaw ng social Darwinism is ganito, ang magsusurvive, ang siyang mag-fit sa society, ang dapat na magdikta ng mundo ay siya na malakas. That's why, the, sabi ni si Shishio, paulit-ulit doon, the strong live, the weak die. Okay? Yan yung ibig sabihin ng social Darwinism. Ang dapat lang mabuhay sa mundo, yung dapat lang, yun nga, the survival of the fittest. Yung siyang dapat lang maging fit sa society ng binubuo, ang dapat magdikta, okay? Ang dapat mag-shape ng society ay sila na malalakas, hindi na mga mahihina. Okay? At kapag sinabi nating term na may hina, o term na may hina pagdating sa social Darwinism, hindi lamang yan tumutukoy sa physical disability o physical na kahinaan, kundi yan ay holistic na weakness. It's a philosophical term, yung weakness na yan. Hindi lamang physical, na kumbaga payatot, parang ganun, hindi. May kinalaman din yun sa mental, emotional, at iba't iba pa. Pero para kina Hobbes, Spencer o sa mga social Darwinists, ang nature yung siyang nagdidikta ng pagkatao ng isang tao kung magiging sino o ano siya. In other words, parang sa simple na ano, kung anak ka ng magsasaka, mamamatay kang anak, anak ng magsasaka, kung anak ka ng politiko, magbuhay ka bilang isang politicians. Parang dito sa atin. Okay, no? Yung mga anak ng ating, oy, Mayora, yan. Which gusto ko yan si Mayora. Ang daming napagawa dito. Tapos yung dyan sa daska natin, wow, ganda yung mga gamot, libre. So, gusto ko si Mayora. Pero yung kanyang anak, politicians na rin, uh, politiko na rin, di ba? So, parang ganun yan. Kung, kung ikaw ay may magulang na politiko, uh, there's a tendency o malapit na tendency na ikaw ay magiging uh, politiko rin, parang ganun. Pero malalim pa ang puntong ito. Bak eto, sa kasaysayan, ewan ko kung kilala ninyo itong taong ito, uh, sa kasaysayan, uh, ah, ito, ano nagkamali ako, si Adolf Hitler, ginamit niya, actually kung bakit siya nagkaroon, kung, uh, uh, uh, uh, isa sa pinakamatinding parang expression ng uh, Nazi noong kanyang panahon. Okay? Itong si Adolf Hitler. At ewan ko kung natandaan niyo pa yung sinasabi sa history na pinapatay niya, yung anti-Semitist kasi siya, natitawag. Ibig sabihin, laban siya sa mga Hudyo. Okay? Now, just to make the, ano, the, the point short, pinapatay ni Hitler ang mga Hudyo sa pagkatingin niya, hindi sila nararapat na race. Na ang pinakamalakas na race ay ang mga, ang mga sila. Na sila yung magdidikta kung sino ang dapat mabuhay sa daigdig. The strong live, the weak die. Okay? Now, dagdagan pa na itong si Hitler ay banas doon sa isang sinasabi ng Bible na yung Diyos na ito, si Yahweh, kanyang sinasabi na kanyang piniling bansa ang Israel na ang Hudyo ay kanyang ano, chosen people. Okay? Banas dyan si Hitler. And so, uh, to make a dramatic na change, uh, to, to change the history, kumbaga, na baguhin yung history at sa kalabanan yung ganong deklarasyon ng Diyos tungkol sa mga Hudyo, pinatay niya ang napakarami mga Hudyo na kung saan sa history ito ay tinatawag na Holocaust. Holocaust. Ganun. Yan, type nyo yan siguro sa Google kapag ano. Pero ito pa, uh, uh, just a footnote dyan. Uh, hindi niya lang actually pinapatay ang mga Hudyo. Meron pa siyang ibang lahi na pinapatay. Uh, mga Roman yung tinatawag, eh, ganun eh. Pero alam niyo ba na banas din si Hitler sa mga ano, sa mga bakla at tomboy noong kanyang panahon? Kasi para sa kanya, it's a contradiction. Binigyan ka ng ganitong ari, tapos mag-iiba yung iyong ekspresyon, uh, na, na hindi ka tapat doon sa biological na, na ikaw? Kasi itong si Hitler, yung ano, uh, ah, udyok siya, eh, inu inuudyakan siya ng social Darwinism. Ganyan. Uh, na, na, na, napananaw. And so, kumbaga, physically speaking, itong taong to lalaki, may, uh, may sex organ siyang lalaki, tapos ang expression niya hindi lalaki, kundi feminine. So, galit na galit siya dyan. And so, nung kanyang panahon, walang nag exist na bakla o kaya tomboy. Sino mang malaman na merong ganong homosexual na tendency, pinapapatay agad. Galit siya sa mga yon. Bakit yung mga yon ay salot contradiction sa lipunan? Madami kong bagay na pwedeng uh, masabi dyan, okay? Pero isa yan sa umaga nag-inspire kay Hitler na itong mga to ayokong makakita ng contradiction sa lipunan. At nung kanyang panahon, isa sa contradiction na nakikita niya sa lipunan noon pa lang na panahong iyon ay yung eksistensya ng mga homosexual sa, kan, sa, sa mundo. And so pinagpapatay niya kung sino may matagpuan sa kanyang bansa o yung sa mga nasasakop nilang lugar ng mga homosexual o bakla at at lahat actually ng mga, sa ngayon, pinapahalaga na natin yung mga PWD no, na tinatawag natin. Pero nung panahon ni Hitler, kapag ang isang tao ay may, may physical disability o kaya mental disability, walang mental hospital. Nung si Hitler ang nagahari sa, sa Germany, sa Nazi Germany. Walang mental hospital. Bakit lahat papatayin? Pagbabarilin lahat. And just, baka hindi nyo lang alam kung paano yung way ng pagpatay, isa sa way ng pagpatay, papatayuin lahat ng dyan, hile-hilera, and it's a massacre talaga. So lahat na may mga sakit sa utak, lahat na may mga sakit sa ano na hindi na, na kung saan hindi makikita yung expression ng strength sa body at sa mentality or emotion, papatayuin ng hile-hilera, lahat sila pagbabarilin, pag-aarmalitin kumbaga. Patay lahat. So the strong only the weak die. Bakit? Dahil para kay Hitler, ang nagdidikta, ang dapat mag-shape ng lipunan at ng kultura ay sila na ano, na merong katangian or nature na, na, na sa katagapan ng isang philosopher na paborito ko rin, bagamat uh, ayaw na ayaw ko uh, <laughs> yung kanyang mga prinsipyo, si Fried, uh, Fried, Fried Nietzsche, uh, parang, parang fried chicken yung dating, pero si Nietzsche, na ang sabi ni Nietzsche, dapat nating buuhin sa mundo ang ano, ang pagpapakatao na ano, Superman. Now, hindi Superman na parang yun sa DC Comics na, uh, na point, kundi yun ay social Darwinism na ang ibig sabihin ang dapat matira sa mundo kasi naniniwala nga sa evolutionary na tinatawag. Uh, sorry na hindi tumano. No? Uh, sa human evolution And actually, itong si, ano pa doon, mga sumasabi sa mind ko dito, merong isa kasing pinapaniwalaan itong si Hitler na merong isang super strong na, na, na, na lahi, Aryan yung tawag eh. Uh, kung natandaan ko, parang mga may kakaiba silang uh, ability itong lahing ito na kung saan sa kanila daw yon nailipat yung ganong genes, ganon. Ganyan. And so sila ang mga superman at etong mga superman, etong mga strong na ito, etong society ng strong na ito, yung siyang dapat matira sa daigdig upang ang daigdig ay mag-progress. Okay? And so para kay Hitler, kung bakit nananatiling walang kabuluhan at napakahina ng ating planet Earth hanggang ngayon, ay sapagkat itinitira natin sa ating society, sa ating mga lipunan, ang mga pasaway, mga mahihina na hindi kinakailangang mabuhay sa lipunan. Yan ang pananaw ni Hitler. Social Darwinism. And kung nanonood kayo ng anime, yung labanan sa pagitan ni Light Yagami at saka ni L na detective doon sa Death Note, Light Yagami is actually social Darwinism na, na, na, na, na konsepto. Na ano, yung kanyang ititirang buhay lamang, yung mga taong ituturing niyang nararapat sa lipunan ay yung ayon sa kanyang standard na kung sino ang tama at kung sino ang malakas at karapat dapat sa lipunan. Yan. Kay Hitler, ang pagpapakatao ng isang tao ay base sa genes. And so, kung base sa genes, therefore, may mga lahi na dapat mawala sa daigdig. That's why, sa kasaysayan ng ano, ng, uh, sa Amerika, meron tinatawag na black slavery. At dito sa ating bansa, hindi na tayo kinakailangan pang mag, uh, lumabas ng iba pang ano, no, planeta, kumbaga, o ng bansa natin dito sa ating bansa. Remember, tinawag tayo ng mga Espanyol na ano? Indio. Indio. Tamad. Tapos na develop idiot. <laughs> right? Oh, sayang. Wala dito. Hindi ko hindi ko wala dito yung aking uh, El Filibusterismo at saka Noli Me Eh. Pwede ko ngayon basahin sa inyo yung isang quote doon ni Rizal na kung saan uh, si Rizal merong balanseng pagtingin na sa, sa, kabilang banda merong punto ang mga ang mga Espanyol sa kanilang pagtingin sa ating mga Pilipino na tayo ay Indio kasi totoo nga naman tayo ay tamad ganon wala tayong disiplina hindi kumpara sa kanilang lahi na mananakop ang lahi natin ano tupa tayo ay tupa, tayo ay sheep, sila yung lion. Ganon ang tingin natin. Eh, hanggang ngayon, tingnan ninyo, tingnan nyo. Naiba ako ng una dito, pero magandang sabihin lang. Yung colonial mentality sa ating bayan ngayon, Western, na pag-worship natin, panggagaya, ang mga Pilipino, gaya-gaya na lang. Gaya ngayon, merong isang sikat ngayon sa, sa Netflix, yung parang sa Korean. Ano yun? Squid Ball ba yun? Parang ganon na Squid Game, parang yung basta yung posit yun, pinanood yun ni Be, tuwan-tuwa si Be nun eh. Ngayon, ano, nitong nakarang araw na, meron akong nakita na parang imitation, na totaling palabas, pero imitation ng mga Pilipino dito sa, sa, sa YouTube. Puro panggagaya ang Pinoy, walang originality, walang creativity, and, and, and <laughs> minsan naisip ko, no, madalas ko minsan sabihin kay Mrs. Kung seryosa lang nabubuhay sa ngayon, siguro sabihin niya, pambihira. Di na, di na sana ako nagpaparil doon sa luneta kung ganito lang pala yung lahi na mangyayari. O uh, ah, ganito mangyayari sa bayang Pilipinas. Kahiya. And so sa totoo lang, no, hindi no, ah, ah, alam ninyong nasyonalista ako. Pero ang baba ng tingin ng mga ng mga first world and second world countries sa ating mga Pinoy. Lalo tigil sa first world. Pagdating sa Amerika, gold digger, mananamantala. Sa ibang bansa, uh, huwag ko nang sabihin kasi para nakaka-stumble yung word. Oh, diba? And so, kung, kung si Hitler nabubuhay, sigurado walang Pilipino nabuhay. Sigurado, ah, ang tawag doon, uh, genocide. Alam niyo yung genocide? Yung lahi talaga, burahin sa planet Earth. At ganyan yung kanyang gustong gawin sa mga Hudyo. Okay? Now, yan yung dalawang yan yung dalawang um, naglalabang teorya pagdating sa pananaw ng mundo na hindi kumikilala sa Diyos kung paano hubugin ang pagpapakatao ng tao. Okay? I hope na nag-gets ninyo yan kasi napakahalagang malaman yan. Ang kulang sa church ngayon ay yung awareness sa kaisipan ng society kaya hindi natin sila ma-address talaga with intelligence and precision. Okay? Minsan, totoo yung sabi ni Christ. Eh, hindi lang minsan. Ang sabi ni Christ, ewan ko, natandaan ninyo? Yung sinabi niyo sa Matthew, o Luke yata yun, na higit na mas matatalino ang mga anak ng mundo kaysa sa mga anak ng liwanag o ng kaharian ng Diyos. Bakit? Eh, ang bihira. Minsan, minsan kasi mga Kristiyano takot sa research. Puro lang tayo, oh, Diyos, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. At ta- ta- tapos tayo mga Pilipino, nadagdagan pa siguro ng dugo ni Juan Tamad. Alam mo ba tayo may, may, may, may merong parang stereotype o merong, uh, merong imahe ng Juan Tamad? Kasi it's a culture description sa atin ng mga banyagang sumakop sa atin. At hindi yun isang araw na description sa atin na parang biglang nakita, ganun ka lang. Hindi. It's a description na lumakad sa panahon. At uh, il- ilang, ilang years ba tayo sinakop ng mga Espanyol? Kundi ako nagkakamali, parang tulad ng mga Israelita yata. Uh, correct me if, I'm wrong, no? pero something yatang uh, aabot ng 300 years. Uh, hindi ko, kinakailangan ko ano eh. Pero matagal na panahon. You see that? At yun yung kanilang tingin sa atin mga Pinoy. At minsan, yung ganyang dugo natin, that's why, um, hindi, <laughs> At yung ganyang nature natin sa Filipino, dinadala natin sa ating simbahan. Mga Pilipino, tamad sa pagbabasa ng Biblia. Eh, eto, eto. Ah, pambihira, ah, pambihira. Alam ninyo, matagal nyo, ah, lalo na sila Eric and Frank, no? hindi, alam ninyong hindi ako believe sa mga Europyano, o kaya mga, minsan parang sumasamba kay John MacArthur, mga John Piper. Eh, laman din niya mga yan. Na of course, natututo ako sa mga yan. Ah, pinapupurihan ko ang Diyos. Alam niyo yung paggalang ko sa mga yan, ano? Ah, pero, ah, alam, ni, alam niyo yung ba, bakit tayo nagbabaw? Porkit pastor ba sa porkit pastor ba sa ibang bansa? Steve Lawson napupunta dito sa Pilipinas, parang ganun spiritual na yung taong 'yan eh na parang, uy, parang uh, ah, siya mas angat na sa spiritualidad ng mga Pilipino na parang yung mga Kristiyanong Amerikano, sila yung mas malapit sa Diyos kumpara sa mga Pilipinong Kristiyano. May ganun tayong pagtingin na porkit uh, kristyano o kaya preacher na nagmula sa ibang bansa, baw na baw tayo na parang sa kanila nagmumula na yung katotohanan na tuloy dinidiktahan tayo. At si Eric, alam na alam ito kasi nag-usap kami sa tinatawag na uh, uh, yung tinatawag na uh, location ng, ng uh, uh, something na culture, location ng, ng, ng preaching. Okay? Now, naging project ko yan. I know what I'm saying dito. Pero, tinatry ko lang na i-simplify dahil sa ating mga kapatid maaaring uh, ah, hindi makaunawa sa mga pinagsasabi ko dito. Pero, minsan ganun eh. Kapag galing ba sa Amerika yung isang pastor, o kaya yung book ng, ng isang ano, galing sa Amerika, nangangahulugan ba yun na parang mas mataas na yung kanilang spiritual, spiritualidad kumpara sa ating mga Pilipino na Kristiyano dito? Ay, oo. No. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos sa Amerika o kaya sa California kundi Diyos din sa Pilipinas. That's why sa panahon ito, tinatawag na the church, the body of Christ, tinatawag na the body of Christ, the church, the body of Christ, kasi may mystery na nangyari na kung saan yung dealing ng Diyos ngayon ay hindi lamang sa mga hundo, mga mga Hudyo, kundi combination ng Jews and Gentiles. In other words, Pilipino ka, kapag bahagi ka ng body of Christ, meron kang the same privilege ng ano, anointing ng Holy Spirit. Ngayon, ano yung nangyayari kung bakit napakababa ng ating scholarship or uh, eh, scholarship ng ating mga seminary dito sa Pilipinas? Kasi dinadala natin yung nature nating mga Pilipino na tamad at merong inferiority complex tapos yung colonial mentality na yan na tinatawag na wala tayong ano eh, wala tayong confidence sa sarili as a nation or as a Pilipino That's why ako kapag nagbabasa ako ng mga sino mga, mga Poncio Pilato pagdating sa scholarship o theological scholarship, I question them also. Bakit sila lang ba may Holy Spirit? Now, naniniwala ako sa communion of the saints. Pero, come on, ang biyaya ng Diyos ng encounter ay hindi lamang kay John MacArthur, kay John Piper. God bless them. Ay, natututo ko sa kanila. Pero, ang Diyos ay kaya rin makipag-usap sa mga scholar na Pilipino na nasa simbahan o seminaryo ng ating bansang Pilipinas, kulang lang tayo sa positibong confidence sa sarili at pagtanggap na ang Diyos ay meron ding natatanging ginagawang uh, bagay sa atin na sa Pilipino na Kristiyano na meron din tayong contribution na sa Pilipino sa body of Christ as a whole pinaglalaban ng isang paborito kong scholar, New Testament scholar, na si D.A. Carson. At saka na isang paborito kong preacher din na si ano, Ah, si biglang nawala sa mind ko, si Paul Washer. Sabi ni Paul Washer, ah, kakapakirinig ko pa lang ng kanyang mensahe nitong nakaraang uh, araw, pinamagatang God is creating weakness in you. Na kapag may, doon sa kanila daw, masyadong parang yung mga believers doon, kapag may mga uh, tinatawag na celebrity pastor o kaya scholar na nagsasalita sa mga conference nila, parang tingin nila yung mga ganong mga pastors or scholar eh, hindi na nagkakasala o kaya parang talagang laging napakalapit sa Diyos. Sabi ni Paul Washer, no, no, I don't don't believe that. And me also, I don't believe that. Hindi ako naniniwala doon. Tao rin yun. Parang tulad lang ng sinabi ng kapatid ni Jesus pagdating kay, ano, kay Elias. Si Elias ay tao rin tulad din natin, flesh and blood. Now, of course, merong, ano, merong kakaibang grace na binibigay ang Panginoon sa mga leaders na yon and God bless them. Makakapatid natin sila Panginoon, sa, sa Panginoon. At natutuwa ako na patuloy silang palakasin ng Panginoon upang maging ehemplo sa body of Christ in general. Pero yung tingnan sila na parang, ah, na parang pag nakita mo, parang, parang santo papa, gano'n. Kaya nga tayo sa theology, meron tinatawag na priesthood of the believers eh. Ah, of course, merong mga tinatawag na gift, ah, na, na mga, mga, mga, may pastor, ganyan, na, na kung saan yung yung Diyos, uh, ah, gift sila sa body of Christ, no? Bilang upang maging mga leader. Pero yung Diyos ay pantay-pantay, walang itinatangi pagdating sa kanyang ano, pakikipag-ugnayan sa kanyang mga anak. Ika, sa ika pa nga, o, sa, sa pananalita pa nga ng isang uh, gusto ko rin na Christian life preacher na si Charles Stanley, sabi niya, God doesn't have favorites, only intimates. Ulitin ko yun, sakaling nabulol ako. God doesn't have favorites. Ang hirap kong banggitin, no? favorites, paano yan? Ang Diyos ay walang pinapaborito, meron lang siyang mga intimado, <laughs> ewan tagal. intimates, mga malalapit sa Kanya. Wala siyang pinapaborito, pero meron mga malalapit sa Kanya. And according mismo sa, sa pananalita ni James, ng kapatid ng Panginoong Jesus, draw near to God and, and He will draw near to you. And so therefore, kung ikaw ay lumalapit sa Diyos, malapit din siya sa'yo. That's why meron akong kasabihan sa journal ko, gusto mong mapalapit sa Diyos, lumapit ka sa Diyos. Biblical yun eh. Sabi yun ni James eh. Draw near to God and He will draw near to you. Ang Diyos walang pinapaborito. Feeling mo lang hindi ka paborito kasi hindi ka mahilig lumapit sa Kanya eh. Pero ang totoo, lagi naghihintay sa'yo iyo ang Panginoon. Okay? Ah, ang dami ko pang gustong sabihin. Pero ito lang as an application siguro sa fellowship natin. That's why, although ako yung nagsasalita dito, parang feeling ninyo si Kuya Francis, no? Ayan, ah, parang banal-banal yan, ganon. Yan. Pero, sa totoo lang, ang Diyos, kapag lumapit kayo sa Kanya, may the same privilege na binibigay sa inyo. Pantay-pantay tayo sa spiritual blessings in Christ na tinatawag dun sa Ephesians chapter 1. Okay? nagkakaiba lang siguro tayo pagdating sa human responsibility speaking uh, sa punto ng kapag uh, kalapitan natin sa Panginoon. Yun yung isa na rule na nilagay, na, na, nilagay niya sa Christian life eh, na kapag ikaw ay magiging malapit sa Diyos, mapapalapit siya sa iyo. Okay, synergistic principle yan ha. Di ako tumutukoy sa uh, preservation o na, na ginagawa minsan sa atin ng Panginoong Diyos na sa kabila ng ating pagiging stubborn, Gaya nga ng sabi ng kanta, sa kabila ng ating pagiging matigas ang ulo, stubborn, mas stubborn yung love niya. Hindi niya tayo pinapakawalan. Ibang punto naman yan. Pero sa punto ng tinatawag na covenant relationship, mutual relationship natin sa Panginoon, uh, sa ganong punto, the more na lumalapit ka sa Diyos, the more na lumalapit siya sa'yo. Ganon yung nilagay ng, na, na rule. Tawag dyan, synergistic na na, na rule. Okay? And so, uh, I think yan yung gusto ko lang sabihin sa mga sandaling ito. Hindi ko, hindi ako nakababa dito sa Genesis chapter 4. And so, itutuloy na lang natin yan sa next nating pagbubulay. Pero remember, sa kultura ng mundo o pananaw ng mundo, may dalawang teorya na naglalaban kung paano hubugin ang tao. Una, ang linangin ang kanyang kapaligiran at para sa isang halimbawa nga kanina, isa sa paraan ang gawing kapaligiran para sa tao ay yung paaralan. Hugbugin ang kanyang isipan. Okay? Uh, para naman sa isa, yung sa nature, uh, hindi siya naniniwala doon, wala sa kapaligiran ng sagot, kundi mismong nasa genes. Kung sino ka, kumbaga, kung sino ka, yun ka talaga. Pero para sa atin, yung mga yan ay mga maling pananaw. Pero sa positive point of view na God willing ating pag-aaralan next Sunday, tutuloy natin ito, um, merong element of truth sa pagitan ng nature and nurture. Okay, pero pag-uusapan natin yan uh, next Sunday. But I hope na medyo naging malinaw ako sa isang issue na dapat nating malaman pagdating sa paghubog sa pagpapakatao ng tao. Kung sakali may question kayo at gusto niyo akong tanungin sa Saturday, good, pwede natin pag-usapan. Okay, pero ngayon, uh, pasalamat tayo sa Panginoon na kahit paano napag-usapan natin yung ganyang issue. Okay? Lord, bagamat hindi kami nakababa dito sa Genesis chapter 6 na may kinalaman sa 4 na may kinalaman kay Cain, pero uh, thank you pa rin Panginoon sa ganitong uh, reminder sa amin pagdating sa isyong kinakaharap namin sa lipunan na lumalaban sa katotohanan ng inyong pong salita. Na ang binubuo ng mga unbelievers na pananaw sa isipan ng mga tao ngayon ay pananaw na tumatalikod sa iyong salita. Sapagkat para sa kanila, hindi ka naman talaga totoo. O kaya, kung iniisip nilang totoo ka, wala silang paki Lord, gumagawa sila ng mga prinsipyo na walang paki Christian. So kaming community. Kaming fellowship. Kami dito sa Bible Light Word. Nawa po, gamitin mo kaming instrumento dito sa Dasma na kahit paano maging munting tinig kami at patutuo sa aming lipunan na sa pamagitan ng aming fellowship at paninindigan pag-aaral sa inyong salita, kahit paano, Lord, masalamin ng mga tao sa paligid namin na merong Diyos pala. At nawa Lord sa patuloy niyo pong paghipo sa gawain ito, nawa po gamitin niyo po kami upang maakay yung ibang mga tao na nabibihag ng mga ganitong philosophical na kamalian na ginawa ng mga nagpap, nagmamakatalino sa kasaysayan mga pilosopo na hindi ka daw kailangan, na wala silang paki sa sa inyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na ibangon ang katotohanan ng inyong pong salita at ng inyo pong presensya, hindi lamang sa aming fellowship, kundi sa lipunan na aming ginagalawan. Sa sino mang tao, kahit isang individual man, na aming makasalamuhan sa araw-araw. Naway makita nila na mayroong kakaiba sa amin. Kakaiba na something na hindi nila maintindihan na kung saan magbibigay ng kabuluhan sa kanilang buhay na walang iba kundi si Kristo na nasa puso. Yan ang aming dalangin, Panginoon. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Okay, so minsan pa, uh, God bless sa inyo. Okay, God bless. Amen. Para sa si Rambo, yan. Rambo, nakahabol ka. <laughs> Nakahabol si Rambo. Very good, doll. That's my boy.